Otrā lekcija Jebkura mācīšana nākotnē būs jāveido balstoties īstā psiholoģijā, kura pamatojas antropozofiskajā pasaules iziņā. Ka mācīšana un audzināšanas būtība vispār jāveido balstoties psiholoģijā, to atzina visdažādākajās vietās, un jūs droši vien zināt, ka, piemēram, pagātnē dažādās aprindās plaši izplatītā Herberta pedagoģija – Savus audzināšanas pasākumus ir veidojusi balstoties Herberta psiholoģijā. Bet šodien, un arī pagātnē pēdējos gadsimtos, ir kāds fakts, kas īstenībā patiesai, lietojamai psiholoģijai neļāva parādīties. Tas attiecas uz to, ka laikmetā, kurā mēs tagad esam, apziņas dvēseles laikmetā, līdz šim vēl nav sasniegta tāda garīga iedziļināšanās – ka varētu nonākt līdz īstenai cilvēka dvēseles izpratnē. Bet tie jēdzieni, kurus izveidoja agrāk psiholoģiskajā jomā, vadoties no 4. pēcatlantīdas laikmeta vecajām zināšanām, īstenībā šodien ir vairāk vai mazāk bez satura kļuvuši par frāzi, kas šodien ķeras klāt kādai psiholoģijai vai kaut kam, kas ir saistīts ar psiholoģijas jēdzieniem, Tas atklās, ka īsta satura šādos rakstu darbos šodien vairs nav. Ir sajūta, ka psihologi tikai spēlējas ar jēdzieniem. Kurš, piemēram, šodien attīsta īstu skaidru jēdzienu par to, kas ir priekštats, kas ir griba? Jūs varat ņemt definīciju pēc definīcijas no psiholoģijām un pedagoģijām par priekšstatiem, par gribu, īstena priekšstata par priekšstatiem, īstena priekšstata par gribu, šīs definīcijas jums nespēs dot. Ir pilnīgi nokavēts, protams, ārējas vēsturiskas nepieciešamības dēļ, atsevišķo cilvēku pievienot visumam arī dvēseliski. Neviens nebija spējīgs apjēgt, kāds ir cilvēka dvēseliskais kopsakars ar visu kosmosu. Tikai tad, Ja var aptvert atsevišķā cilvēka kopsakaru ar visu kosmosu, rodas ideja par cilvēka būtību kā tādu. Paskatīsimies uz to, ko parasti sauc par priekšstatu. Mums taču bērnos ir jātīsta priekšstatīšana, sajūtas un griba. Tātad mums vispirms jāiegūst skaidrs jēdziens par to, kas ir priekšstats. Kurš tiešām bez aizspriedumiem apskata to, kas cilvēkā mājo kā priekšstats – Tam gan tūlīt dursies acīs priekšstata tēlainais raksturs. Priekšstatam ir tēla raksturs. Un kas meklē priekšstatā esamības raksturu, kas meklē priekšstatā īstu eksistenci, tas padodas lielai ilūzijai. Kas mums būtu priekšstati, ja tie būtu esamība? Mūsos bez šaubām ir arī esamības elementi, kaut vai mūsu miesas esamības elementi, piemēram, jūsu acis – kas ir esamības elementi, jūsu deguns, kas ir esamības elements, vai arī jūsu kuņģis, kas ir esamības elements. Jūs teiksiet, ka šajos esamības elementos jūs gan dzīvojat, bet nevarat ar tiem priekšstatīt. Jūsu paša būtība izplūst šajos esamības elementos. Jūs identificējaties ar esamības elementiem. Iespēja, ka mēs ar priekšstatiem varam kaut ko apjēgt, aptvert, dod tieši tas – ka tiem ir tēlu raksturs, ka tie nesaplūst ar mums tā, ka mēs esam tajos. Tātad īsnībā to nav, tie ir tikai tēli. Tieši cilvēks attīstības laikmeta beigās pēdējos gadsimtos ir izdarīta liela kļūda. Esamība identificēta ar domāšanu kā tādu. Kogito, ergo, sum ir lielākie maldi, kas ir nolikti jaunākā pasaules uzskata virsotnē jo visā cogito nav sum, bet gan non sum. Tas nozīmē, cik tālu sniedzas mana izziņa, es neesmu, ir tikai tēls. Ja jūs uzmanīgi uztverat priekšstatu tēlēno raksturu, pirmkārt jāpatur tas uzmanības lokā kvalitatīvi. Jums jāredz priekšstatu kustīgums, zināmā mērā jāveido ne sevišķi trāpīgs darbīguma jēdziens – kas atgādinātu esamību. Bet mums jāstādās sev priekšā, ka arī mūsu domāšanas darbība ir tikai tēlaina darbība. Tātad viss, kas priekšstatos ir kustība, ir tēla kustība. Bet tēliem ir jābūt tēliem no kaut kā, nevar būt tēli tikai paši par sevi. Ja jūs reflektējat ar salīdzinājumu ar attēliem spogulī, tad varat teikt – Spogulī gan parādās spoguļatēli, bet viss, kas atrodas šajos spoguļatēlos, ir nevis aiz spoguļa, bet gan pavisam neatkarīgi no tā kaut kur citur, un spogulim ir vienalga, kas tajā atspoguļojas. Tajā var atspoguļoties viss iespējamais. Ja mums šajā nozīmē ir noteikta skaidrība par priekšstatīšanās darbību, ka tā ir tēlaina, tad jārunā jautājot, no kā radies šis priekšstatīšanās tēls. Par to, protams, neko nevar pateikt neviena ārējā zinātne. To var pateikt tikai antropozofiski orientēta zinātne. Priekšstatīšanās ir attēls no visiem tiem pārdzīvojumiem, kuri ir piedzīvoti pirms dzimšanas, attiecīgi pirms mūsu rašanās, apaugļojoties. Jūs savādāk nenonāksiet pie īstas saprašanas par priekšstatīšanos, ja netiksiet skaidrībā par to, ka jūs pirms dzimšanas pirms apaugļošanās esat izdzīvojuši kādu dzīvi. Un tā, kā parastie spoguļatēli rodas telpā kā spoguļatēli, tā jūsu dzīve starp nāvu un jaunu dzimšanu atspoguļojas tagadējā dzīvē, un šis atspoguļojums ir priekštatīšanās. Tātad jūs varat iztēloties, ja to darāt tēlaini, jūsu dzīves gaitas norisināšanos starp abām horizontālajām līnijām, ierobežotām no labās un kreisās puses ar dzimšanu un nāvi. Tad tālāk jums jāiztēlojas, ka no viņpus dzimšanas nepārtraukti jūsos ieplūst priekšstati, kurus pati cilvēka būtība atspoguļo. Un šādā veidā, kad darbošanās garīgajā pasaulē pirms dzimšanas, attiecīgi pirms apaugļošanas, tiek atstarota no jūsu fiziskās miesas, jums rodas priekšstati, Patiesam izziņas meklētājam vienkārši priekšstatīšanās pati ir pierādījums pirmsdzimšanas esamībai, tādēļ, ka tā ir šīs pirmsdzimšanas esamības attēls. Es gribēju šo vispirms izvirzīt kā ideju. Pie tiešā šo lietu izskaidrojumu mēs vēl atgriezīsimies, lai vērstu jūsu uzmanību uz to, ka šādā veidā mēs varam izvairīties no tīri kailiem vārdiskiem skaidrojumiem, kā tas ir psiholoģijās un pedagoģijās – un ka mēs nonāksim līdz īstai apjēgšanai par to, kas ir priekšstatīšanās darbība, mācoties zināt, ka to, ko mēs atspoguļojam priekšstatīšanās darbībā, ir izpildījusi dvēseli tīri garīgajā pasaulē pirms dzimšanas jeb apaugļošanās. Visas pārējās priekšstatu un definīcijas nav derīgas, jo tās nedod nekādu patiesu ideju par to, kas mūsos ir priekšstatīšanās – Nu jautājam tādā pašā veidā par gribu. Īstenībā griba parastai apziņai ir kaut kas ārkārtīgi mīklains. Tas ir klupšanas akmens psihologiem vienkārši aiz tā iemesla, ka psihologi iedomājas gribu kā kaut ko ļoti reālu, kam tomēr pamatā nav nekāda īsta satura. Jo ja jūs pārbaudāt pie psihologiem kādu tad saturu viņi gribai piešķir, tad jūs vienmēr atradīsiet – Šāds saturs ceļas no priekštatīšanās. Pašai par sevi gribai sākotnēji īstenībā satura nav. Un atkal ir tā, ka gribai nav nekādu definīciju. Gribas definīcijas ir vēl grūtākas, jo tām nav nekāda patiesa satura. Bet kas tad tā īsti ir? Tā nav nekas cits kā dīglis tam, kas mūsos būs garīga dvēseliska realitāte pēc nāves. Tātad, ja jūs stādāties priekšā, kas no mums paliks pēc nāves, kā garīga dvēseliska realitāte, un ja jūs stādāties priekšā to kā asnu, dīgli, tad jūs iegūstat gribu. Mūsu zīmējumā dzīves gaita beidzas nāves pusē, un griba iet pāri tai tālāk. Tātad mēs iztēlojamies vienā pusē priekšstati, ko mēs uztveram kā tēls no pirmsdzimšanas dzīves – Otrajā pusē griba, ko mēs uztveram kā dīgli vēlākajam. Es lūdzu īsti pareizi uztvert atšķirību starp dīgli un tēlu, jo dīglis ir kaut kas pārreāls, tēls ir kaut kas zemreāls. Dīglis tikai vēlāk kļūs par kaut ko reālu, tātad nes sevī vēlākā reālā iezīmes, tā ka gribai faktiski ir ļoti garīga daba – To nojauta Šopenhauers, bet viņš dabiski nevarēja nokļūt līdz atziņai, ka griba ir garīgi dvēseliskā dīglis, ka šis garīgi dvēseliskais izplaukst garīgajā pasaulē pēc nāves. Nu jūs esat zināmā veidā cilvēka dvēseles dzīvi sadalījuši divās jomās – tēlēnajā priekšstatīšanā un gribas iedīglī, un starp tēlu un dīgli ir kāda robeža – Šī robeža ir paša fiziskā cilvēka dzīvošana, kurš atspoguļo to, kas nāk no pirmdzimšanas, tā radot priekšstatu tēlus, un kurš neļauj gribai sevi izdzīvot, tā to nepārtraukti paturot kā dīgli, ļauj tai būt tikai dīglim. Kādi spēki mums jājautā īsteni tad ļauj tam notikt? Mums jābūt skaidram, ka cilvēkā jābūt zināmiem spēkiem, kuru dēļ tiek atspoguļota atstarota pirmsdzimšanas realitāte un paturēta dīglī pēcnāvas realitāte. Un šeit mēs nonākam pie svarīgākajiem psiholoģiskajiem jēdzieniem par faktiem, kas ir atspoguļojums tam, ko jūs jau zināt no grāmatas Teozofija. Antipātijas un simpātijas atspoguļojumiem. Tagad mēs saistāmies – ar jau pirmajā lekcijā teikto. Tā kā mēs vairs nevaram palikt garīgajā pasaulē, mēs tiekam pārcelti lejā fiziskajā pasaulē. Kad mēs tiekam pārcelti lejā, mēs attīstām antipātiju pret visu, kas ir garīgs, tā, ka mēs atstarojam pirmsdzimšanas realitāti neapzinātā antipātijā. Mēs nesam sevi antipātijas spēku un ar to pārveidojam pirmsdzimšanas elementu priekšstatu tēlā. Un ar to, kas mūsu esamībā izstaro kā gribas realitāte pēc nāves, mēs sasaistāmies simpātijām. Šīs abas simpātiju un antipātiju nevaram apzināties tieši, bet tās dzīvo mūsos neapzināti un nozīmē mūsu jušanu, kas nepārtraukt veidojas no ritma, no maiņas starp simpātiju un antipātiju. Mēs attīstām sevī sajūtu pasauli, kur ir nepārtraukta maiņa, sistole, diastole, starp simpātiju un antipātiju. Šī maiņa nepārtraukti ir mūsos. Antipātija, kura iet uz vienu pusi, nepārtraukti pārveido mūsu dvēseles dzīvi priekšstatos. Simpātija, kura iet uz otru pusi, pārveido mūsu dvēseles dzīvi tajā, ko mēs pazīstam kā mūsu darboties gribu patur dīglī to, kas pēc nāves ir garīga realitāte. Te jūs nonākat līdz garīgi dvēseliskās dzīves reālai saprašanai. Mēs radām dvēseliskās dzīves dīgli, kā simpātijas un antipātijas ritmu. Ko tad jūs atstarojat atpakaļ antipātijā? Jūs atstarojat atpakaļ visu dzīvi ko jūs izdzīvojat, visu pasauli, kurā jūs bijāt pirms dzimšanas, jeb attiecīgi pirms apaugļošanās. Tam ir būtiski izzinoša raksturs. Īstenībā jums par savu izpratni jāpateicas tam, ka notiek ieskatīšanās jūsu pirmsdzimšanas dzīvē, pirmsdzimšanas dzīves iestarošanās. Un šo izpratni, kas daudz augstākā mērā pastāv kā realitāte, pastāv pirms dzimšanas, jeb apaugļošanās. To antipātija pavājina līdz tēlam. Tāpēc mēs varam teikt, šī izpratne tiekas ar antipātiju un ar to tiek pavājināta līdz priekšstata tēlam. Kad antipātija kļūst pietiekami stipra, tad sākas kaut kas pavisam īpašs. Jo mēs arī parastajā dzīvē pēc piedzimšanas nevarētu priekšstatīt, ja mēs tomēr zināmā mērā – nerīkotos ar to pašu spēku, kas mūsos ir palicis no laika pirms dzimšanas. Kad jūs šodien kā fizisks cilvēks veidojat priekšstatus, tad jūs stādāties priekšā nevis ar spēku, kas ir jūsos, bet gan ar spēku no laika pirms dzimšanas, kurš vēl izskan jūsos. Varētu domāt, ka tas būtu izbeidzies apaugļošanās momentā, bet tas vēl vienmēr ir darbīgs, un mēs priekšstatām iztēlojamies ar šo spēku, kas vēl vienmēr iestaro mūsos. Jūsos nepārtraukti ir dzīvīgais no pirmsdzimšanas, tikai tagad jums ir sevī spēks to atstarot atpakaļ. Tas satiekas ar jūsu antipātiju. Ja nu jūs tagad veidojat priekšstatu, tad katrs šāds priekšstats saduras ar antipātiju, un ja antipātija ir pietiekami stipra, tad rotas atmiņas tēls, atmiņa – tā, ka atmiņa nav nekas cits, kā mūsos valdošās antipātijas devums. Te jums ir kopsakars starp visu tīri sajūtveidīgo antipātijā, kas vēl nenoteikti atstaro un starp noteikto atpakaļstarošanu, tēlaini izdarītās apjautas darbības apakaļstarošanu atmiņā. Atmiņa ir tikai kāpināta antipātija. Jums nebūtu nekādas atmiņas, ja jums būtu tik liela simpātija pret saviem priekšstatiem, ka jūs tos pēdiņās aprītu. Atmiņa jums ir tikai tāpēc, ka jums ir sava veida riebums pret priekšstatiem. Jūs sviežat tos atpakaļ un tādajādi padarāt tos par esošiem. Tā ir jūsu realitāte. Kad jūs esat izgājuši cauri visai šai procedūrai, kad esat tēlaini priekšstatījuši astarojuši to atpakaļ atmiņā un paturējuši tālveidīgo, tad rodas jēdziens. Tādā veidā jums ir viena dvēseles darbības puse antipātija, kur ir saistīta ar mūsu pirmsdzimšanas dzīvi. Tagad aprakstīsim otru, gribas pusi, kas mūsos ir dīgļveidīga, pēcnāvis. Griba dzīvo mūsos, jo mums pret to ir simpātija, jo mums pret šo dīgli, kas attīstīsies tikai pēc nāves, ir simpātija. Tāpat kā priekšstatīšanās balstās uz antipātiju, tāpat griba balstās uz simpātiju. Ja simpātija kļūst pietiekami stipra, kā tas bija ar priekšstatīšanos, kura caur antipātiju kļūst par atmiņu, tad no simpātijas rodas fantāzija. Kā no antipātijas rodas atmiņa, tā no simpātijas rodas fantāzija. Un ja jums ir pietiekami stipra fantāzija, kas parastajā dzīvē notiek tikai neapzināti, ja tā kļūst tik stipra, ka tā atkal caurauž jūs visu kā cilvēku līdz pat maņām, tad jūs iegūstat parasto iztēles spēju, iekavās imagināciju, iekausiet, ar kuru jūs priekšstatīsiet ārējās lietas. Kā jēdziens no atmiņas, tā no fantāzijas rodas imaginācija – kura piegādā juteklisko pieredzi. Tā rodas no gribas. Tie ir lielākie maldi, kam cilvēki padodas, ka viņi nepārtraukti psiholoģijā stāsta, mēs skatām lietas, tad abstrahējamies un tā iegūstam priekšstatu. Tā tas nav. Tas, ka mēs, piemēram, krītu sajūtam baltu, tas izriet no gribas pielietošanas, kura caur simpātiju un fantāziju kļūst par imagināciju. Ja mēs turpretī veidojam kādu jēdzienu, tad tam ir pavisam cita izcelsme, jo jēdziens ceļas no atmiņas. Ar to es jums esmu attēlojis dvēselisko. Jums ir neiespējami apjēgt cilvēku būtni, ja jūs neaptverat atšķirības starp simpātisko un antipātisko elementu cilvēkā. Šie simpātiskā un antipātiskā elementi izpaužas paši par sevi, kā es to esmu attēlojis, dvēseles pasaulē pēc nāves. Tur neaizsekti valda simpātija un antipātija. Es jums esmu attēlojis dvēselisko cilvēku. Tas fiziskajā laukā ir saistīts ar ķermenisko cilvēku. Viss dvēseliskais izpaužas, atklājas miesīgajā, tā, ka no vienas puses miesīgajā atklājas viss, kas izpaužas antipātijā, atmiņā un jēdzienos – Tas ir saistīts ar nervu fizisko izkārtojumu. Kad šis nervu izkārtojums tiek ķermenī radīts, tajā darbojas viss pirmsdzimšanas esošais. Pirmsdzimšanas dvēseliskais caur antipātiju, atmiņu un jēdzieniem iedarbojas cilvēka ķermenī un rada tajā nervus. Tas ir pareizais nervu jēdziens. Visa runāšana par nervu iedalīšanu sensitīvajos un motoriskajos – kā es jums jau bieži esmu skaidrojis, ir bezjēdzība. Un tieši tāpat zināmā attiecībā cilvēkā darbojas griba, simpātija, fantāzija un imaginācija. Tas ir saistīts ar dīgļveidīgo, tam ir jāpaliek dīgļveidīgajā, tāpēc īstenībā tas nedrīkst nekad nonākt līdz īstam noslēgumam, tam jau rodoties ir atkal jāiznīkst. Tam jāpaliek dīglī, dīglis – savā attīstībā nedrīkst nonākt par tālu. Tāpēc tam jau rodoties ir jābeidzas. Te mēs nonākam pie kaut kā ļoti svarīga cilvēkām. Jums jāmācās saprast visu cilvēku, garīgi, dvēseliski un fiziski. Bet cilvēkā nepārtraukti tiek veidots kaut kas, kam ir tendence kļūt garīgam. Bet tā kā to lielā mīlestībā, protams, egoistiskā mīlestībā – grib noturēt ciet fiziskajā miesā, tas nekad nevar kļūt garīgs. Tas izsīg savā ķermeniskumā. Mūsos ir kaut kas, kas ir materiāls, bet nepārtraukti grib no sava materiālā stāvokļa pāriet garīgā stāvoklī. Mēs tam neļaujam kļūt garīgam, tāpēc mēs to iznīcinām tajā momentā, kad tas grib kļūt garīgs. Tās ir asins, nervu pretstats. Asinis tiešām ir pavisam pēdiņās īpaša sula, jo tā ir tā sula, kura, ja mēs varētu to izņemt no cilvēka ķermeņa, kas zemes apstākļos nav iespējams, tā, ka tās vēl paliktu asinis un netiktu iznīcinātas ar citiem fiziskiem aģentiem, uzvirmotu gaisā kā gars. Lai asinis neuzvirmotu kā gars, lai mēs tās tikmēr, kamēr esam uz zemes, līdz nāvē varētu paturēt sevī, kām ir jātiek iznīcinātām. Tāpēc mūsos vienmēr ir asins veidošanās, asins iznīcināšana un tā tālāk ielpojot un izelpojot. Mūsos ir polārs process, mūsos ir tie procesi, kuri notiek gar asinīm, asinsvadiem, kuriem nepārtraukt ir tendence mūsu esamību izvadīt ārā garīgajā. Runāt par motoriskajiem nerviem tā, kā tas ir parasti, ir bezjēdzīgi, jo motoriskie nervi īstenībā bija asinsvadi. Pretēji asinīm visi nervi ir iekārtoti tā, ka tie nemitīgi ir atmiršanas apņemti, padoti kļūšanai par materiālo. Kas atrodas gar nervu ceļiem, tas īstenībā ir izdalīta matērija. Nervs īstenībā ir atdalīta matērija. Asinis grib kļūt vienmēr garīgākas, nervi vienmēr materiālāki. Tajā pastāv šis polārais pretstats. Turmākajās lekcijās mēs sekosim tālāk šeit dotajiem pamatprincipiem un redzēsim, ka sekošana tiem mums tiešām var dot to, kas būs noderīgs arī attiecībā uz mācību higienisko veidošanu, lai mēs audzinātu bērnu dvēseliskai un fiziskai veselībai, nevis garīgai un dvēseliskai dekadencei. Tiek tik daudz nepareizi audzināts, jo tik daudz netiek saprasts. Kaut arī psiholoģija ļoti tic, ka tai kaut kas ir, ka tā runā par sensitīviem un motoriskiem nerviem, tā tomēr ir tikai spēle ar vārdiem. Par motoriskiem nerviem tiek runāts tāpēc, ka pastāv fakts, ka cilvēks nav spējīgs staigāt, ja zināmi nervi ir bojāti, piemēram tie, kas iet uz kājām. Saka, ka viņš to nevarot tādēļ, ka ir pamiruši paralizēti nervi – kuri kā motoriskie kustina kājas. Patiesībā šādā gadījumā nevar paiet tāpēc, ka nevar pats savas kājas apjaust. Šim laikmetam, kurā dzīvojam, nepieciešamā kārtā bija jāsapinas tādā maldu summā, lai mums atkal būtu iespēja atbrīvoties no šiem maldiem un kļūt patstāvīgiem kā cilvēkiem. Nu jūs pamanāt tajā, ko es tagad esmu attīstījis, ka īsti cilvēka būtību var apjēgt tikai kopsakarā ar kosmisko, jo priekšstatot mūsos ir kosmiskais. Mēs bijām kosmiskajā pirms mēs piedzimām, un toreizējie pārdzīvojumi tagad atspoguļojas mūsos, un mēs atkal būsim kosmiskajā, kad mēs iziesim cauri nāves vārtiem, un mūsu nākošā dzīve kā dīglis izpaužas tajā, kas valda mūsu gribām. Kas mūsos valda neapzināti, tas valda ļoti apzināti augstākajai izziņai kosmosā. Mums pašiem ķermeniskajā atklāsmē, protams, ir trīskārša šīs simpātijas un antipātijas izpausme. Zināmā mērā mums ir trīs pavardi, kur viena otrā iesniedzas simpātija un antipātija. Vispirms mums šāds pavards ir galvā, asins un nervu kopējā darbībā, no kā rodas atmiņa, Visur, kur nervu darbība ir pārtraukta, visur, kur ir kāds sākums, tur ir tāds pavards, kur viena otrā iesniedz simpātiju un antipātiju. Nākošais šāds sākums atrodas muguras smadzenēs, piemēram, kur viens nervs ieiet mugurkaulu skriemeļa aizmugurējā izcilnī, bet cits nervs iziet no priekšējā izciļņa. Tad atkal šāds uzsākums ir gangliju sakopojumā – kas ir ievīts simpātiskajos nervos. Mēs nemaz neesam tik vienkāršas būtnes, kā tas varētu likties. Tas iesniedzas trīs vietās mūsu organismā – galvā, krūtīs un vēderā. Tur ir robežas, kur satiekas antipātija un simpātija. Ar apjautu un gribu nav tā, ka kaut kas tiek novadīts no sensitīvā nerva uz motorisko, bet gan tieša plūsma pārlec no viena nerva uz otru, un tādā veidā skar mūsu dvēselisko, galvas smadzenēs un muguras smadzenēs. Tajās vietās, kur nervi ir pārtraukti, mēs esam ar mūsu simpātiju un antipātiju ieslēgti fiziskajā miesā, un tad atkal mēs esam ieslēgti tur, kur gangliju sakopojums attīstās simpātiskajā nervu sistēmā. Mēs ar saviem pārdzīvojumiem esam ieslēgti kosmosā – tāpat kā mēs attīstām darbības, kuras var tālāk izsakot kosmosā. Tāpat kosmos nepārtraukti attīsta darbības ar mums, jo tas nepārtraukti attīsta antipātijas un simpātijas darbošanos. Ja mēs sevi apskatām kā cilvēkus, tad mēs savukārt paši esam kosmosa simpātija un antipātija rezultāts. Mēs attīstām no sevis antipātiju. Kosmos attīsta antipātiju ar mums, mēs attīstām simpātiju. Kosmos attīst simpātiju ar mums. Kā cilvēki, kā mēs ārēji atklājamies, esam skaidri iedalīti galvas sistēmā, krūšu sistēmā un tiešajā ķermeņa sistēmā ar locekļiem. Bet es lūdzu ņemt vērā, ka šo iedalījumu nošķirtās sistēmās var ļoti viegli apstrīdēt, jo cilvēki, kad viņi šodien sistematizē atsevišķās daļas, grib redzēt jauki blakus vienotrai – Tātad, ja saka, cilvēkā izšķir galvas sistēmu, krūšu sistēmu un vēdera sistēmu ar locekļiem, tad pēc cilvēku uzskata katrai sistēmai ir jābūt stingri norobežotai. Nodalot cilvēki grib novilkt līnijas, bet to nevar izdarīt, kad runā par realitāti. Mēs galvā esam galvenokārt galva, bet viss cilvēks ir galva, tikai tas pārējais nav galvenokārt galva. Jo, ka mums galvā ir īstie maņu rīki, tā visā ķermenī ir izvietota piemēram taustes un siltuma maņas. Tāpēc, kad mēs sajūtam siltumu, mēs visi esam galva. Mēs tikai galvā esam galvenokārt galva, citur mēs esam galva pēdiņās starp citu. Daļas pāriet viena otrā, un mums nav tik ērti ar sastāvdaļām, kā pedanti to vēlētos. Galva tātad turpinās, Tā tikai galvā ir īpaši izveidota. Tāpat ir ar krūtīm. Krūtis ir īstenās krūtis, bet tikai galvenokārt, jo atkal viss cilvēks ir krūtis. Tātad arī galvā ir kaut kas no krūtīm un arī vēderā un locekļos. Un tieši tāpat ir ar vēderu. Ka galva ir vēders, to pamanīja daži psihologi, jo ļoti smalkais galvas nervu sistēmas veidojums atrodas nevis tajā, kas ir mūsu lepnums – smadzenēs, smadzeņu ārējā garozā, bet gan zem šīs smadzeņu garozas. Jā, šī mākslinieciskā būve, galvas smadzeņu ārējā garoza, ir zināmā mērā jau atrofisks veidojums. Te šī komplicētā būve jau ir iegājusi apakaļ attīstībā. Tā daudz vairāk jau ir barošanas sistēma galvas smadzeņu apvalkā. Tā, ka cilvēkam, ja to tā salīdzinoši grib izteikt, nav ko īpaši lepoties ar savu galvas smadzeņu garozu. Tā ir komplicēto galvas smadzeņu atpakaļ eja vairāk par barojošajām smadzenēm. Mums smadzeņu apvalks ir tādēļ, lai nervi, kuri ir saistīti ar izziņu, būtu kārtīgi nodrošināti ar barības vielām. Un tas, ka mums, salīdzinot ar dzīvniekiem, ir labākas smadzenes – pamatojas tikai uz to, ka mēs smadzeņu nervus labāk barojam. Tikai tāpēc mums ir iespēja attīstīt savu augstāko izziņu, ka mēs labāk barojam smadzeņu nervus nekā to var dzīvnieki. Ne galvas smadzenēm, ne nervu sistēmai vispār nav nekāda sakara ar īsteno izziņu, bet gan tikai ar izziņas izpaušanu fiziskajā organismā. Tagad rodas jautājums, kāpēc mums Ir pretišķība starp galvas sistēmu, pagaidām atstāsim neievērot vidējo sistēmu, un starp polāro locekļu sistēmu ar vēderu sistēmu. Mums tas ir tāpēc, ka kosmos galvas sistēma noteiktā laikā pēdiņās izelpo. Cilvēkam viņa galvas veidojums ir no kosmosa antipātijas. Kad kosmosam tā teikt pret to, ko cilvēks nes sevī, uznāk tik liels, pēdiņās pretīgums, ka tas to izgrūž, tad rodas šis attēls. Galvā patiesībā cilvēks nes sevī kosmosa attēlu. Apaļīgi veidotā cilvēka galva ir tāds attēls. No kosmosa antipātijas kosmos rada šādu attēlu ārpus sevis. Tā ir mūsu galva. Mēs varam lietot savu galvu kā orgānu mūsu brīvībai, tāpēc, ka vispirms kosmos šo galvu ir izgrūdis no sevis – Mēs neapskatām galvu pareizi, ja mēs domājam, ka tā apmēram tādā pašā nozīmē intensīvi ir iekļauta kosmosā kā mūsu locekļu sistēma, ar kuru saistīta arī seksuālā sfēra. Mūsu locekļu sistēma ir iekļauta kosmosā, un kosmos to pievelk. Tam ir simpātija pret to, tāpat kā pret galvu tam ir antipātija. Galvā mūsu antipātija satiekas ar kosmosa antipātiju tur tās saduras. Trešajā mūsu antipātijas sadursmē ar kosmosa antipātiju rodas mūsu apjauta. Visa iekšējā dzīve, kas rodas cilvēku otrā pusē, atkarīga no kosmosa mīļā simpātiskā mūsu locekļu sistēmas apkampiena. Tā cilvēka fiziskajā ķermeņa veidojumā izpaužas, ka cilvēks arī dvēseliski ir veidots no kosmosa – un ko viņš atdalīts atkal uzņem sevī no kosmosa. Pamatojoties uz šādu apskatu, jūs vieglāk pamanīsiet, ka ir liela atšķirība starp gribas veidošanos un priekšstatu veidošanos. Ja jūs īpaši vienpusīgi iedarbojaties uz priekšstatu veidošanu, tad jūs īstenībā vēršat cilvēku atpakaļ uz viņa pirmszimšanas laiku un kaitējat viņam, ja jūs viņu racionāli audzināt, jo jūs viņa gribu – iegrožoja tajā, ko viņš faktiski ir jau absolvējis pirmsdzimšanas laikā. Jūs nedrīkstat iejaukt par daudz abstraktu jēdzienu tajā, ko jūs audzināšanā dodat bērnam. Jums tajā jāiejauc vairāk tēlainā. Kāpēc? To jūs varat nolasīt no mūsu kopsavilkuma. Tēlainais ir imaginācijas, kas iet caur fantāziju un simpātiju. Jēdzieni abstrakti jēdzieni, ir abstrakcijas, kas iet caur atmiņu un caur antipātiju, nāk no pirmsdzimšanas dzīves. Ja jūs tātad bērna audzināšanā pielietojat daudzas abstrakcijas, jūs sekmējat bērna īpaši intensīvu nodošanos ogļskābes tapšanas procesam, ogļskābes veidošanai asinīs, ķermeņa nocietināšanās procesam, atmiršanai. Ja jūs bērnam sniedzat iespējami daudz imagināciju, ja jūs tās pēc iespējas izveidojat tā, ka jūs runājat ar bērnu tēlos, tad jūs ieliekat bērnā nepārtrauktu skābekļa uzglabāšanās dīgli, nepārtrauktu tapšanu, jo jūs virzāt nākotni uz pēcnāvas laiku. Mēs zināmā mērā uzņemam sevī, kad audzinām tās darbības, kuras ar mums, cilvēkiem, ir veiktas pirms dzimšanas – Mums šodien jāatzīst, priekšstatīšanās ir tēlaina darbība, kas atkarīga no tā, ko mēs esam pārdzīvojuši pirms dzimšanas jeb apaugļošanās. Tur garīgās varas ir rīkojušās tā, ka mūsos tika ielikta tēlainā darbība, kura turpina vēl darboties pēc mūsu dzimšanas. Nododot bērniem tēlus, mēs iesākām audzināšanā atkal šo kosmisko darbību, Mēs iedēstām viņos tēlus, kuri var kļūt par dīgļiem, jo mēs tos ieliekam fiziskās miesas darbībā. Tāpēc mums, pedagogiem, apgūstot spējas darboties tēlos, ir jābūt nepārtrauktai sajūtai. Tu iedarbojies uz visu cilvēku. Notiek visa cilvēka rezonance, kad tu iedarbojies ar tēliem. Savā sajūtās uzņem to, ka visā audzināšanā tiek veikta sava veida pirmsdzimšanas pārjutikliskās darbības turpinājums. Tas dod visai audzināšanai nepieciešamo svētību, un bez šīs svētības vispār nevar audzināt. Tā mēs esam ieguvuši divas jēdzienu sistēmas – izziņa, antipātija, atmiņa, jēdziens, griba, simpātija, fantāzija, imaginācija divas sistēmas, kuras tad speciālos pielietojumos var kalpot visam, kas mums praktiski jāveic mūsu pedagoģiskajā darbā. Par to rīt runāsim tālāk.